sí. no, eh, vale, venga, te llamo luego. Es que ahora estoy un poco ocupada, ¿vale? Te lo, te lo dejo por WhatsApp. más. Yo no te pillo el teléfono, tú te la pasas quemándolo. Estamos pesados llamándolo, quita vibrando, agitando mi pantalón. Estamos pesados, papi. Sorry, papi, compréndelo. Si es importante, escríbemelo salvaje de telenovela, chica mami teléfono. tiki tiki tiki dame pica azul. Debe ser mi madre, a ah, no que eres tú. tiki tiki tiki dame pica azul. Debe ser mi madre, a ah, no que eres tú. Estoy con el channel de esa línea. Que estoy llamando con el FaceTime. Sé que me extraña desnuda, haciendo la cochina, cochina en tu celular. Pero no ves que se para. que el trading es sexy, potente, franca. Tiki, tiki, tic, dame te azul Debe ser mi madre, a ah, no que tú. Tiki, tiki, tic, dame tica azul Debe ser mi madre, Le doy al río el combo. Te dejo sonando haciendo un calor. Tiki, tiki, tiki, dame tic azul. Debe ser mi madre, a ah, no armaram para nós todo um esquema perverso de zílio na Sicília. Mas era um safo. Em ilha, flutuamos. Festaram alegrias, querendo nascente varão. Nada falso, nada artificial. Mas éramos Greta Garbo em Rainha Cristina e da coroa abdicamos. Excluíram nossos votos. Republicano, democracia. Mas éramos Jane Adams, com militantes sufragistas. Expulsaram-nos também do movimento feminista. Mas éramos Rita May Brown exigindo aceitação. Retiraram de nós instrumentos possíveis. Mas éramos Audre Lorde e já sabíamos que as ferramentas do Senhor nunca vão desmantelar a Casa Grande. Impuseram em nós padrão beleza hegemônico. Mas éramos Anneli Murroli fotofocando-nos em primeiro plano. Planejaram para nós a subserviência escravocrata, mas éramos Ellen Oléria bradando a minha consciência negra. Desejaram para nós nossas vidas todas desmanteladas, jogadas na vala, enterradas na fossa. Mas éramos Maria Bethânia que qualquer brisa verga, mas nenhuma espada corta. Legislaram para nós toda uma constituição de recato do lar. Mas éramos Cassia Heller, avessas às feminilidades, performando os nossos corpos, nossos gostos, bem-estares. Oraram para nós nos mantermos trancafiadas, presas celas a arcabouços. Mas éramos o que hoje nos tornamos, beijando quem bem queira, em plena praça pública. E historicizaram de nós como sendo inexistentes, apagadas as trajetórias, eliminadas as vivências. Mas éramos nós mesmas aqui, agora, a contrapelo, construindo narrativa, trazendo à tona todas essas que nos antecederam. Buscaram amputar em nós a potência da fala, nos impor no silêncio, mas éramos eu mesma, Bárbara Ismênia, abrindo a boca, falando poesia, eco alto para tudo quanto é canto. Nos despois de ler Bartes, é que Camila ficou a saber que o dedo da masturbación é o medio. Até aí tiña usado sempre o indicador. Experimentou tamén o polegar e viu que todos servían. Meu menino, seu vixiño, pai de todos, furabolos, mata piollos. Despois de perder a virgindade, experimentou con un tubo de cecresina metido nun dures gosemer. Tamén servía. Mas isto nada. Ten a ver co amor. Ten a ver con o escrever. E con pintar. E da menos satisfazón. A menos que Camila. Se lembre de Genia. E da penetrazón. Entón usa. Só os dedos. E serve. Para adormecer. Somos a resistencia do dedo medio. Sofía Sofosa, unha das colaboradoras do equipo de redacción da revista feminista asturiana La Madeja, vinculadas ao proxecto social Cambalache, que tamén é un espacio físico, que está ou máis ben estivo en diferentes lugares da Galiza, presentando o número 9, que en realidad, como xa nos contaches, é o número 10, <laughs> xa que o número 0, sí. eh, que nesta ocasión leva por tema fronteiras. La Madeja é unha publicación monográfica, anual, non? Sí que en cada edición trata un tema eh, un, un tema diferente, ¿no? Amores, corpos, coidados, transgresións, paisaxes, medos, migracións ou sexualidades. Non sei se me dís aí algún, <laughs> Eh, que desde a resistencia do dedo medio aproveitamos para recomendarvos encarecidamente. Eh, falabas na, na presentación que comenzou que este proxecto comezou no ano 2009, 2010 aproximadamente, uh -huh eh, nese momento, no número cero, definíades vos pola necesidade de construir lugares de intercambio nos que compartir resistencias. Pasaronse bastantes anos desde que publicachedes este manifesto, segue sendo esta unha necesidade para vos, continúa a ser o que fai que a madeja siga, e como se vive, como se crean desde e eh, como se crean eh, se manteñen proxectos desde as resistencias. Sí, sigue siendo tamén un, un proyecto con, con a idea de generar espacios de intercambio e, de hecho unha das cousas que máis nos, nos nos gusta y que queremos que siga súper presente en la madeja son las presentaciones, como la que acabamos de hacer, porque nos parece que es una forma de, generar un encuentro entre distintas personas y también en el momento en el que vivimos, en que hay mogollón de debates en redes, como que esos debates se den con, el cuerpo, ¿no? Que al final, cuando pones cara y cuerpo a una persona, cambia mucho la, la forma de debatir y, y, sí, es un poco la, necesidad de, seguir aprendiendo con cada, con cada presentación, con cada encuentro y bueno, también con los madejeando, que es cuando nos juntamos a, debatir profundamente sobre, sobre dos textos en concreto. Y, y luego un poco, bueno, que la madeja nació porque el grupo de feminismos de Cambalache sentía que, que no había tampoco ninguna publicación así periódica como una revista feminista que, con la que se identificasen. Entonces nació también un poco por ahí. Picara, por ejemplo, lleva, lleva menos tiempo, pero bueno, las herramientas que tienen y tal tienen más, más difusión, pero claro, ahora sí que hay, hay más proyectos, pero seguimos pensando que, sigue siendo necesario que cada vez haya más y más y eso es genial. Es lo, lo genial es que haya, que haya cada vez más. O voso é un proxecto colectivo, crítico, feminista, autosestionado, horizontal, feito desde as marxes, anticapitalista, de cultura libre, porque, bueno, non sei para quen non coñezo o proxecto, alén de facer publicacións físicas que se poden mercar e que nos recomendamos que merquedes, <laughs> tamén hai disponibles, todos os números están disponibles para a libre descarga, non? Sí. Eh, seguro, eh, como é o proceso de levar a cabo un número? Como, como facedes para desenvolver un número da madeja? con mucho cuidado <laughs> y muy difícil. <laughs> Pero bueno, eh, pues hay como un calendario que tenemos establecido en el que bueno es más o menos importante cumplir los tiempos para, para que en, noviembre se pueda realmente publicar. Entonces, digamos que hay como dos periodos de intensidad. El primero es cuando una vez que decidimos el tema, que lo decidimos por consenso entre todas las que formamos parte del equipo editorial y también recogiendo demandas externas de, bueno, pues igual este año creemos que deberíais hacer este, ¿no? ha habido años que se ha explicitado una demanda mucho hacia un tema en concreto y una vez que ya tenemos decidido el tema, empieza ese periodo intenso de elaborar el índice. Entonces enviamos propuestas a colaboradoras, nos envían propuestas y en esa confección de índice que intentamos que dure lo menos posible para ya concretar a las personas que pueden empezar a, escribir, eh, eso es son como los, momentos de, de, intensidad. Y luego también una cosa que no que desde el principio se planteó así y que no queremos perder es que le planteamos a alguien que escriba eh, y le aseguramos a esa persona que no va a escribir en vano, o sea que no vamos a recibir luego el texto y decirle que no, que no nos gusta, ¿no? Hay como esa, como que también intentamos cuidar eso, ¿no? la relación, claro, el compromiso en la relación con las con las colaboradoras y luego el 1 de septiembre es como la fecha límite en la que tienen que entregar, y nosotras también, claro, las del equipo editorial, los artículos, y a partir de ahí empieza el segundo momento intenso, que es el de corrección, revisión y corrección de todos los textos, eh, pues feedback con las colaboradoras, hablarlo todo, para que en principio lo antes posible podamos enviárselo a Amelia, que es nuestra maquetadora de, la madeja, y, eso, esos, como esos dos momentos así intensos. y con, bueno, con muchas asambleas por Skype, <laughs> porque estamos todas lejos, sí. Eh, ademais de, como comentabades, non, tamén presentades físicamente cada edición por todo o Estado. Imaginamos o, enforzo, o esforzo engadido que é a esos dous momentos dos que acabas de falar, así de traballo intenso, que vos move a facer isto e que supón para vos, para o vosso proxecto? Para nosotras é unha das cosas principales. de la madeja, claro, que no, que no se quede ahí, ¿no? Que no. De hecho, yo hoy lo hablaba después de, no sé si la presentación de ayer o de la de hoy, <laughs> eh, pero bueno, sí, o sea, comentaba que, a mí me mola un montón de las presentaciones, que la gente me dice, pero ¿te aburres de hacerlas? Y sumo, no me puedo aburrir porque siempre viene gente distinta, surgen cosas distintas y yo misma vas presentando los textos de forma distinta porque también, o sea, a ti en tu vida te van pasando cosas te van cambiando las presentaciones y entonces es como que la madeja en realidad, bueno, sí, sale publicada, pero en realidad eh, como que va cambiando con el tiempo también un poco. dos porque sí, o sea, es como, como que nadie no se quede ahí, ¿sabes? Es, es, entonces es, le damos mucha importancia al tema de las, de las presentaciones y también para llevar el proyecto a otros sitios que más gente lo conozca y pues a su gente la que le, le pueda interesar ¿no? y que quiera aprender y seguir recorriendo este camino con nosotras. En el café de Levante, entre palma y alegría, cantaba la salsa mora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como una mora diablo primero a un tratante yo le y luego fue un marqués que la llenó de brillante y le de la cabeza a los pies. Decían la gente que si era de hielo, que si de los hombres estaba burlando, hasta una noche con rabia de celo a la zarzamora pillaron llorando. Que tiene la zarzamora que todas horas llora que llora por los rincones? Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. Eh, de un querer hizo la prueba y un cariño conocido, que la trae y que la lleva por la calle del dolor. Los flamencos del cormao la y no de Zora porque son empastillados en saber que querer desgraciado que en cual la zarzamora. las doce, una copla de agonía lloraba la zarzamora. Mas nadie daba razones, ni el y sabía de aquella vena traidora. Pero una noche al levante yo le fui a buscarla una mujer, cuando la tuvo delante yo le se dijeron no sé qué. De aquello que hablaron ninguna sabía, balazar la zarzamora lo dijo llorando en una coplilla que pronto ha corrido y que ya la gente la va publicando. Que tiene la salsa mora que a todas horas dura que llora por los Ella que siempre reía y presumía de que partía dos corazones. Lleva de casado, me vinieron a decir, pero ya lo había besado y era tarde para mí que publiquen mi pecado y el peso que me devorado, y que me me lado al saber que eres desgraciado con la la Eh, para hablar un poco un nuevo número, que es una maravilla, por cierto, eh, por que decir este tema? <laughs> Pues yo no estaba cuando se decidió, he de decirlo. Ah. <laughs> Entré cuando ya lo habían decidido, pero creo que hubo mucho consenso con el tema por el momento de los feminismos. Hmm. Por las, bueno, todas las críticas que está habiendo al feminismo blanco hegemónico, también como la, necesidad de interpelarnos a nosotras mismas, que aunque no consideremos que estemos dentro de, lo que ahora ha dado por llamar feminismo liberal a. Mm, la, los estos, que no queremos decir el nombre, <laughs> para no darles encima publicidad, entre comillas. Eh, entonces era como, una necesidad de un poco de abordar, de abordar eso, de, interpelación hacia, hacia afuera y hacia adentro. Eh, na nosa opinión, un dos aspectos máis interesantes das vosas publicacións é a multiplicidade e a riqueza das voces das eh, as que abordades os temas dos monográficos, que na nosa experiencia como lectoras provocan moito movimento e tamén moito incomodo, non? Moitas veces. Que fronteiras podemos atopar neste número? Uf, montón. <laughs> sí, están como na primeira parte de que están en la entrevista de Feminismos y Fronteras, que precisamente eh, les, hemos entrevistado a tres personas para intentar abordar qué, fronteras <laughs> entienden ellas que hay dentro de los feminismos y qué posibles encuentros. Eh, luego tenemos feminismos gitanos, feminismo andaluz, Luego tenemos textos en torno a maternidades, ¿no? la frontera entre las madres y las no madres, eh, el, la lucha antiespecista también, como planteando si esta lucha es como la última frontera de, la justicia. También hay sobre la, menopausia y, la menstruación. Eh, también como los, límites ¿no? que hay que poner a veces en, el compromiso, también hay un texto sobre el compromiso, el que hemos presentado hace un ratito, el de urbanas y rurales, por la frontera entre el mundo urbano y lo rural, hay uno sobre la clase <laughs> Eh, con, que aborda un poco toda la problemática de las críticas que se nos hacen a las feministas de lo importante es la lucha de clases, el feminismo divide la clase obrera. Pues también una de las compas atrevido con ese temazo. <laughs> y también hay uno sobre el consentimiento eh, por, por, también ser una, frontera de encuentro y de diálogo continuo así pues pero hay muchas más. De, frentes ahí abiertas. <laughs> Videojuegos también, eh, ahí es uno de los que hay Ajá. Eh, ser conscientes das fronteiras, nomealas, permite tamén traspasalas, fainos más libres. Ou otra forma de decirlo, ¿no? ¿las fronteras son límites o son también posibilidades? Es, sí, abordamos desde las, desde las dos perspectivas en la madeja. Mm. Las fronteras también como, como posibilidad y también como lugar desde el que abrir una, una grieta. para, para acceder a otro sitio. Y también como, como límite en el sentido positivo, de un, un límite que tú quieres poner uh -huh. en, en algo. Nas primeiras palabras da editorial deste número sinalades como as fronteiras nos poñen ou deberían pornos, non, en alerta. Queremos rebotarvos unha desta eh, un, eh, unha destas preguntas que lanzades na presentación e que fronteiras ou que alertas vedes ou pensades ou sentides que hai agora mesmo nos feminismos. Eh, pues yo diría que el trabajo sexual es una de las grandes <laughs> fronteras. Sí, sí que Sí. <laughs> Eh, bueno, todas, todas las críticas desde feminismos negros, feminismos chicanos, migrantes, gitanos y demás, eso también es, una, frontera, ¿no? La, raza. Em, Creo que también en, torno a, las crianzas y las maternidades, también creo que veo hay una, frontera ahí como, como grande y fuerte y también me parece que es uno de los temas que se, que se hablan. Y también todas todo las identidades trans y personas no binarias creo que también es, es una frontera no todo, el tema este que ha habido el revuelo en torno al sujeto político del feminismo también me parece que es, es una frontera que existe y Namadeja des también fronteras? <laughs> sí por desgracia aunque solo sean entre sí entre nosotras de por distancia <laughs> sí Eh, xa así como para ir pechando, bueno, como ves como, como, como ves ou como vedes ou que percepción tendes vos que levades a unha trayectoria, que facedes moito pois pues, moito mm, moito movemento irendo a outros lugares, como vedes o momento actual dos feminismos? Complicado. Mm, sí, sí. Eh, de hecho es hmm, Es una de las cosas que <laughs> estamos comentando ahora en la decisión del, del, nuevo tema, que era como un poco el deseo de no querer abordar un tema que sea súper doloroso de, abordar, ¿no? Porque al final esto, claro, es un proceso que te, que te afecta un montón y, creo que es, yo a, día a día, no, no solo no, no, por la madeja ya, ¿no? sino el, momento de los mismos me parece que es, que es un momento de, de, mucho dolor por, por, muchas partes, ¿no? Por, por, las partes que hacen críticas a unas, por la falta de comprensión que otras perciben, eh, por, bueno, por cómo hacemos las interpelaciones, ¿no? A veces hacia, nos las hacen hacia nosotras, las hacemos nosotras hacia otras personas. Sí, yo creo que, que, somos, o sea, los, feminismos son como un movimiento súper vivo y súper potente ahora mismo pero que al mismo tiempo tiene debates súper encarnados, aunque al mismo tiempo me parece que es que el feminismo es un cuestionamiento continuo. Entonces creo que en realidad es que hay que ir por ahí, no agarrarnos a hayamos conseguido esto No, no, o sea, si ahora vienen estas compas y nos están cuestionando estos, hai que replantearlo. Vale. Xa nos comentaches antes que, bueno, que aínda non hai decidido novo tema, non? No, o sea, que non nos avanzar no. nada. E <laughs> se algunha persoa quixera colaborar con vos ou participar na Madeja, hai algunha mm. posibilidade? Está abertos ou facedes colaboracións directas? ou como... Eh, colaboraciones, sí, sí, sí. Eh, tenemos el email que <laughs> mm, la madeja arroba no me acuerdo cómo es, <laughs> pero está en la revista, y en la <laughs> web y en el Facebook y en el Instagram de la madeja está. <laughs> sí, sí, se puede mandar un email y sí, sí, de hecho recibimos así propuestas de gente que no conocemos, ni siquiera que nos conozcan de presentaciones o tal. O sea que sí, sí, animaos. vale. a escribirnos. Pois nada, pois moitas grazas por vir, moitas grazas por compartir este tempo aí con nós despois de tres presentacións en <laughs> menos de 24 horas. Un placer. E moitas grazas por seguir facendo algo tan necesario como é a Madeja. Vale, moitas gracias a vosotros. No meu barrio hai un camiño de lousas amarelas que leva ao mar. Isto é literal e comprobable. Está desgastado, certo. O amarelo volveuse area e nocturno. Volveuse area e nocturno. Hei de dicir que o tramo persevera en longitude e escondido. Hai sempre río. Ervas en nutrir, paredes pintadas, Fábricas. Homes que me sedian. Noite. Cruzo eu lixeira, pero sen correr. Chego, e cando avisto o mar, o inverno. Coches co baleiro de ir detrás. Coches co baleiro de ir detrás. Coches contigo dentro. Coches contigo dentro. Tremelican os dentes pola xeada deixo un enorme oco entre cada momento do tremor. Li pedo o meu rostro no burato do tremor. Haberá un lugar onde non estías. Haberá un lugar onde non estías. Mentres tanto, seguirei o camiño, sempre cara ao penúltimo lugar onde limita o camiño. ser como a muller de Lot, nin de ninguén. E mesmo así, desde esa noite son estatua. Estar cega e revisar mil veces o pasado, mil veces o pasado, estar cega e revisar mil veces o pasado. E non atoparás Aquí nos despedimos ata o vindeiro programa da Resistencia do Dedo Medio. Chao. de nuevo.